ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ 93 նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության հանդիպումներն Արցախում։ Արցախյան հայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության արձագանքը Ադրբեջանի փախստականների եւ բռնատեղահանվածների գործերով պետական կոմիտեի նախագահի հայտարարությանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կշռադատված եւ խաղաղ կարգավորմանը, հայտարարել է այդ միջազգային կառույցում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 11-ին ժամը 16-ի սահմաններում հակառակորդի կողմից ադրբեջանական արտադրության Իստիգլալ տեսակի դիպուկահար հրացանից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել քաղաքացիական անձ Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի բնակիչ Հովիվ 1962 թվականին ծնված Հակոբ Համբարձումյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածված հաղորդագրությունն առայն, թե իբր հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հայկական ուժերը ձեռնարկել են դիվերսիոն գործողություն եւ տալով 5-7 զո ստիփված նահանջել, քարոշչական հնարք է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 11-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը խորհրդարանի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև կապերի խորացմանն ու զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Հայաստանի եւ ԼՂՀ խորհրդարանների միջև փոխգործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, հույս հայտնելով, որ արցանագրված դրական դին դինամիկան կպահպանվի նաև ապագայում։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանին եւ նրա հետ Ստեփանակերտ ժամանած պատվիրակությանն ընդունել է նաեւ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ողջունելով հյուրերին Աշոտ Ղուլյանը գոհունակություն է հայտնել ԼՂՀ եւ Հայաստանի օրենսդիր մարմինների միջև համագործակցության ներկայիս մակարդակից, բարձր գնահատելով Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի ներդրումը այդ գործում։ Լեգայազգային ժողովի նախագահը ընդգծել է Հայաստանի խորհրդարանի իրենց գործընկերների շահագրգիռ վերաբերմունքն Արցախին առնչվող հարցերում եւ առաջարկել համագործակցության նոր ուղղություններ։ Իր հերթին Գալուս Սահակյանը կարևորել է միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդումը եւ նոր գործիքների ու ձևաչափերի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձել է նաև առաջնագծում տիրող իրավիճակին, մասնավորապես հրադադարի հաջողակի խախտումներին։ Այնուհետև հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված գազմով ազգային ժողովի փոքր դահլիճում, որին մասնակցել են միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամները, падգամավորներ։ Հայկական երկու հանրապետությունների օրենսդիրները քննարկել են օրենսդրական աշխատանքներում փորձի փոխանակման, տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Մտկերի փոխանակության արդյունքում առանձնացվել է հրատապ հարցերի ցանկ, որը նախատեսվում է ներառել Հայաստանի Հանրապետություն ԼՂՀ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի առաջիկա նիստի օրակարգում։ Երեք Ստեփանակերտում տեղի ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահաների համատեղ մամուլի ասուլիսը Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համանadrական բարեփոխումների վերաբերյալ միջխորհրդարանական քննարկումների մասին լրագրողի հարցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն ասել է, որ նման քննարկում չի եղել, սակայն անհրաժեշտության դեպքում ունեցած փորձից ելնելով իրենք պատրաստ են այդ առումով աջակցություն ցուցաբերել Արցախյան գործընկերներին։ Երբ Արցախում կորոշեն համանadrական փոփոխությունների հարցը, բնականաբար մենք կոժանդակենք, որովհետև փորձ ունենք արդեն եւ մասնակից կդառնանք այդ քննարկումներին, որտիսի ավելի համապատասխան փաստաթուղթ ստեղծվի։ Հարցին հավելում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը հավելել է, որ հայկական երկու հանրապետություններում համանadrական բարեփոխումներն անկախ քաղաքական գործընթացներ են։ Դա երկու հանրապետությունների ինքնորոն քաղաքական գործընթացներ են։ Բնականաբար մենք շատ լուրջ հետևում էինք Հայաստանի Հանրապետությունում համանadrական բարեփոխումներին։ Մեր հանրապետությունում արդեն որոշակի քաղաքական գործընթացներ գոնե նախնական ձևով խորհրդատվությունների ձևով սկսվել են, բայց այդ մասին չի քննարկվել։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, եթե այդ process-ը Ղարաբաղում զարգանա, մենք անպայման այդ թեման նույնպես առիթ կունենանք քննարկել Հայաստանի մեր գործընկերների հետ։ Մամլո ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաև Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի կողմից ընդունված Բոսնիայի ու Հերցեգովինայի ներկայացուցիչ Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած հակահայկական զեկույցին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այդ կապակցությամբ ասել է, որ ընդլայնված կազմով կայացած նիստի ժամանակ որոշվել է համատեղ ուժերով ամբողջական ինֆորմացիայի հավաքագրումից հետո ստեղծել մեկ ամբողջական փաստաթուղթ, որի ձևակերպումից հետո չի բացառվում, որպես հակափաստարկ ԵԽԽՎ-ում դրա ներկայացումը նախագծի տեսքով։ Այդ խնդրի մասին մենք խոսել ենք եւ համաձայնություն կա։ Նախ եւ առաջ ամբողջ ինֆորմացիան պիտի ունենանք, համատեղ ինֆորմացիայի վրա պիտի աշխատենք։ Այնուհետեւ կմտածենք ինչ փաստաթուղթ հակադրել ներկայացված փաստաթուղթը ամբողջովին կեղծիք էր։ Պետք է մտածենք այնպիսի մի նոր փաստաթուղթ ստեղծել, որտիսի հնարավոր լինի իրականությունը ներկայացնել, եւ եթե իհարկե հնարավորությունները պիտի նայենք, ԵԽՎ-ում նախագիծ ներկայացնել փաստաթղթի, որը կունենա իր համապատասխան զեկուցողը, որը կժանվի նաեւ Արցախ, Հարցի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ ինչպես Սարսանգի ջրամբարի, այնպես էլ Արցախին վերաբերող յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումն ու ճիշտ օգտագործումը հնարավորություն կտա առավել դիպուկ ու թիրախային դարձնել այդ խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ փետրվարի 11-ին տեղի ունեցել ԼՂՀ դատախազության 2015 թվականի գործնեայության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված կոլեգիայի նիստ։ Ըստ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանի 2015 թվականին արձանագրված մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններն աճել են 9-ով, սպանության դեպքերը 1-ով, 49-ով աճել են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, իսկ 47-ով անձնական գույքի հապշտակության դեպքերը։ 2015 թվականին լրատվական 4 դեպքով աճել է հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Մասնավորապես գալու է 15 դեպքում աճել է հրազդան ռազմամթերք բարելու եւ պատրաստելու դեպքերի թիվը։ Նշված հանցագործության աճը պայմանավորված է հիմնականում ոստիկանության ծառայողների կողմից կատարված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով եւ այլ հանցատեսակներով քննվող քրեական գործի շրջանակներում կատարված բացահայտումներով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 14-ով նվազել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունները։ 2015 թվականի զինքի գործադրման խորիգանության դեպքեր չեն արձանագրվել։ Խորիգանության դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դրանք նզամասան կատարվել են ալկոհոլային խմիչքների ազդեցության տակ հաստատ վիճակում գտնող երիտասարդ անձանց կողմից, որը առավելապես պայմանավորված է նրանց ինքնավերսեւորվելու եւ սեփական առավելությունը կարևորելու հանգամանքով։ Արթուր Մոսյանի հաղորդմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում նախաքննության բավարտված 250 քրեական գործերից 44-ով երկարաձգվել են նախաքննության ժամկետները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 11-ին հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների միջև արկա փոխհամագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում Արցախ այցելած Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանի ուղեկցությամբ եղել է բանակային բնագծի մի շարք հատվածներում եւ ցանոթացել հակամարտությունների շփման գոտում տիրող իրավիճակին։ Շրջայցի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայացվել է առաջնագծի պաշտպանական համակարգի ամրապնման ուղղված գործողությունների համալիրը, դրանցում ներդրված մարտավարական ու տեխնիկական նորարարությունները։ Այսի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եղել է նաև Տիգրանակերտի բանակային վարժարանում եւ հետեւել պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի հրաձգային վաշտի կողմից անցկացվող հետևակի մարտական մեքենաների գործնական հրաձգության պարապմունքներին։ Մենք շատ հայ գերիներ ունենք, առաջարկում ենք նրանց բոլորին փոխանակել, սակայն հայերը չեն համաձայնում։ Օրերս նման աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի փախստականների եւ բռնատեղահանվածների գործերով պետական կոմիտեի նախագահ Ալի Հասանովը։ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության արձագանքը Հասանովի հայտարարության կապակցությամբ Յուլիա Բանյանի ռեպորտաժում։ Արցախյան ազատամարտից հետո հայկական կողմը բազմիցս բարի կամքի դրսևորում է ցուցաբերել միակողմանի կարգով Ադրբեջանին հանձնելով հարյուրավոր ռազմագերիների։ Մինչդեռ հակառակ կողմի վերաբերմունքը որևէ աղերս չունի գերիների վերաբերյալ Ժնևյան կոնվենցիայի հետ։ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի համար Ադրբեջանի կողմից այդ կապակցությամբ բարբերաբար հնչող ստահոդ հայտարարությունները նորություն չեն։ Եթե ճիշտ է ասում, ապա կար մի խաչի միջազգային կազմակերպությունների միջոցով թող ցակը տան, որպես անհայտ կորած ազատամարտիկի մայր խնդրում ենք, պահանջում ենք, թող միջազգային կազմակերպություններն էլ խառնեն այս արցին։ Մենք մեծ հույս ենք կապում մեր տեղական իշխանությունների, մեր հանրապետական հանձնաժողովի, բայց բոլոր դեպքում խնդրում ենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեներին բոլոր միջամտեն Ադրբեջանում արկա գերիների ու պատանդների մասին տարբեր աղբյուրներից իր ձեռք բերած տեղեկատվությունն Արցախյան կողմը քանիցս ներկայացրել է պատկան միջազգային մարմիններին, մասնավորապես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, հուսով, որ այդ կերպ հարցը դրական լուծում կստանա։ Մենք բազմիցս տվել ենք հասցեներ, անուններ, ազգաններ, տեղանք, եկողները տեսել են, ում տեսել են, ասել են, եկած փոխանակված ռազմագերիները կամ խաղ բնակիչները ինչ են արել։ Առ այսօր ձերքները ցալած հետպատերազմյան տարիներին փոխանակում չենք տեսնում։ Անհայտ կորած ազատամարտիկի եղբայր Ռոբերտ Բաբայանը կարծում է, որ այս հայտարարությամբ ադրբեջանցի պաշտոնյան ցանկանում է Արցախում ժողովրդի ու իշխանությունների միջև անվստահություն սերմանել։ Որպեսզի անվստահություն սերմանեն իշխանությունների մեր ժողովրդի միջև։ Եթե իրոք այդ տղաները կենթանին, թող բոլորին նկարեն, խոսեցնեն եւ տեսաֆիլմը ներկայացնեն եւ մեր իշխանություններին եւ համայն աշխարհին։ Յուլիա Վանյան այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կտրուկ քննադատություն է հնչեցրել ԱՄՆ-ի հասցեին, հայտարարելով, որ Սիրիայի քրդերին աջակցելու ամերիկյան քաղաքականությունը պատճառ դարձավ, որ Արիան գետեր հոսեն։ Մոսկվայի հետ վիճած, իսկ այժմ Վաշինգտոնի հետ հակադրվող Էրդողանը հայացքն ուղղել է էթնիկապես Թուրքիային մոտ Ադրբեջանի ուղությամբ։ Բաքուն գնալով ներգրավում է սիրիական հակամարտության մեջ եւ վաղ թե ուշ նա ստիփած կլինի ընտրություն կատարել Կրեմլի եւ Անկարայի միջև։ Այս մասին գրում է Գազետա.ru-ն։ Բարբերականը հիշատակել է Սաուդյան Արաբիայի առաջարկն Ադրբեջանին իսլամական պետության դեմ կոալիցիային միանալու մասին, ապա մեջբերել է Իլհամ Ալիևի այցը Լոնդոն եւ ապա Էրդողանի այցը Ադրբեջան, մեկնաբանելով, որ Բաքվի ներգրավումը սիրիական հակամարտության հիմնական խաղացողների շարքում նշանակում է մեկ հարց. արդյոք Ռուսաստանը կորցնում է իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուս-թուրքական հակամարտության սրման դեպքում կվտանգվի նաև ԼՂՀ հակամարտության լուծման հարցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը, նշելով, որ աշխարհակաղակական այս իրավիճակում Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը կամ պատերազմն է, կամ էլ ստատուս քվոյի պահպանումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կշռադատված եւ խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ-ին Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոգեր Լոջանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մինչ օրս չկարգավորված լինելու պատճառը կողմերի մոտ անհրաժեշտ քաղաքական կամքի բացակայությունն է։ Մենք աջակցում ենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին անհետ կորած անձանց հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման հարցում, ասել է ԵԱՀԿ-յում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի կարող ունենալ տևական լուծում ռազմական ճանապարհով։ Այս մասին նշել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին։ Բախումների սրացումը շփման գծում եւ հռետորաբանությունը խորապես մտահոգիչ է ԱՄՆ կառավարության համար։ Իմ կարծիքով հակամարտության գծում սխալ հաշվարկների կամ սխալի պատճառով սրացման հնարավորությունը իրական է։ Դա է պատճառը, որ Մինսկի խմբի համանախագահները երկու կողմերին հորդորում են քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու եւ իրավիճակը հսկելու մեխանիզմներ ձևավորելու ուղղությամբ, նշել է դեսպանը մարզասերների համար Ֆիդեի կենտրոնական գրասենյակում կայացել է շախմատի աշխարհի չեմպիոնության շրջանի ավակնորդների մրցաշարի վիճակահանությունը։ Առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը սև խաղակարերով կմրցի հոլանդացի գրոսմայստեր Անիշ Գիրիի դեմ։ Հիշեցնենք մրցաշարը կայանալու է մարտի 10-ից 30-ը Մոսկվայում։ Հաղթողն իրավունք է ստանալու պայքարելու աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարսենի դեմ։ Մրցաշարին մասնակցում է 8 շախմատիստ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 5-ից 10 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։